Iskay CAJ capítulo. Llulla manta Israel runakuna kuspa karham llullakuspa Diosmanta Chainam Chaynam hamkuna okupipas kanja llulla kuna. Paikuna mana musiayllata y llulla yachachikuykunata, salvajnen señor tapas nigaspanko. Chayqa kanja apurao apurawman Kupahmi. ACHKAM hatinqaku paykunapa hangra vidanta. Paykunaraykum runakunapas y chiqapñampa kontrampi. Qullqita kuyaruspankum kichi, yachachisunkichik. paikunaja sentencias mantaraqmi sentencias sentenciasqa chinkarunja dios chayllam pam manan manam pampacharqachu ángel conatapas y infiernoman mi juicio pika mi Dios cadenasqata. Diosqa Pacharjachu, pampacharqachu, ñawpaq tapas Sinchi paratam kachaykamurqa, Dios mana adoraq runakunaman, hinaspam salvacionmanta hanchis nuytawan, Dios salvarja ja, Diosqa, mi Sodoma Gomorra uchpayanan kama, Cañaspa, chaynapi Dios mana adorajkuna, jepa punchaukunapi manchakunankupaj. Allin ruraj lotsu tiyoj runata michaja librarja. Paiga mana allin runakunapa jangra vidanta mi, anchata llakikurja. Sapa punchawmi chay allin paikunawan yacharja, chaymi mana allin rurasqankuta hawaspan, oyarispan uyarispan sunjumpi yakikurja. Señor mi libra y taja. Mana allin miña karechispara juicio Dios punchao punchawpaq waqaychanqa. Dios aswanraqmi champa aychampa jampi hinaspa hangra vidampi kunataja. Chayna runakunaja, atayniyuqkunatapas despreciankuraqmi. Hatun munas munasqallanpi porikunco. Mana mancha cuna insulta y tapas. Angelcuna ponipas, señor pajayllampim chayna kunataja mana kaminkuchu, kallpasapa inio tiyniyuq Chaina Chayna animal kuna hina mana kupas, wanyuchis Nasinkupas wañuchisqa Kamen Kaminkupas mana yachasqankutam. animal Animalcuna hina. Pitapas ñakarichisqankuman hinan paykunaqa ñakarinqaku. komantam kusikushqankumantam FIESTA KUNAPI fiesta fiestakunapi hinaspa kumpañasus PAIKICHIKPAS pinqaypaq HANGARUNAKUNAM Warmita hawaspankuqa munapayanku punim. Mana saksaitam INIINIMPI ininimpi mana kunatam huchaman urmaikachinko. Tuku imatapas munapayaspan Alin kachkanko. Allin kawsakuyta dejaruspankum pantaypiña purichkanku. pachurin pachurin balán balanpa rurasqantañam hatichkanku. Paymi qullqi ganayta munarqa, asno Taruraspan, Manarimaj asnum manta rimaspan, puchanmanta anyarqa. Inaspa markarqa manta Chayna kachkan, mana yakuyuq pukyu hinam, hinaspa wayrapa puyo puyukuna hinam. Paykunaqa sinchi kachkanko. kachkanku, rimankupas yanjakunatam. Aychapa monaskan hangra vidamanmi kunatapas. huchanmanta chayllaraq ayqikuqkunatapas. Librikaitam prometinko, kikinkupunin mana ayinkunapa servientin kachkaspankupas. Runajariki, munaychakuqninpa servientinmi. Salvajninchik Señor Jesucristo tarikchichkaspa, inaspa kay pachapa hangra kayninkunamanta wanakuchkaspa, pipas kasqallan wichija, inaspa chaykunawan vencichikuqa, ñawpaj mantapas piormi. Paykunapaqa aswan allinqa kanman karqa, Dios pachaskisqan kanankupaq ñanta mana riqsiyninkum. Riqsichkaspaña, imanta hipamang hipaman kutinankumantaqa. paikunapim kumplikurun hukarnim kainanisqan. Allqum kutichisqanta kaqllamanta mikurum. Bañasqa kuchiñataqmi huchparun.